aetos kai koloios kai poimen aetos kataptas apotinos hupseles petras arna herpase koloios de tuto treasamenos dias delon tuton mimeesas tai e thelese kai de kaseis he auton meta polu roisdu epikrion e emparenton parenton de autoton onuchon tois mallois ex arthenae me dunamenos epteruseto heos ho poimen to gegonos ais pros dramon sunelaben auton cae pericopsas autu ta oxuptera hos hespera catelabe tois he autu paisin ecomise ton de pynsanomenon ti eie to orneon efe. Hos men ego safos oida, coloios. Hos de autos buletai, aetos. Hutos he pros tus huperechontas hamila, pros toe meden anuein, cae epi sunforais prostatai gelota.